FM. Molt bona nit a tothom, bona nit contrabandides i contrabandits. Aquí estem un diumenge més, avui dia 23 d'octubre del 2011, per fer un nou programa en directe. Això és Zones de Pau i comencem tot seguit amb un programa especial en el que tornarem a parlar amb portaveus de l'esquerra Bertzale del País Basc perquè ens expliquin com està desenvolupant-se aquest procés per la resolució no violenta i democràtica del conflicte armat al País Basc. Música de gener d'aquest mateix any, 2011, van fer dos monogràfics per fer una mica de re recapitulació, per fer una mica de repàs històric del que és l'organització política militar, ETA, a partir d'un llibre del militant Abertzale Iker Casanova. ETA 1958-2008, medio siglo de història, publicat per Editorial Chalaparta a partir d'algunes lectures d'aquest llibre doncs vam intentar desgranar alguns elements ideològics, organitzatius i estratègics de d'aquesta organització política militar d'ETA i uns mesos més tard, al mes d'agost del mateix any, vam fer un programa especial el dia, perdó, al setembre, el 10 de setembre, d'aquest 2011 vam parlar amb en Xelui i Moreno i en Nico Moreno, portaveus de l'esquerra Berchale, que ens van explicar quina és la situació en aquests moments al País Basc amb tot el que doncs, s'està doncs, produint a nivell de novetats, de moviments, de comunicats i declaracions a favor d'aquest procés en el que esperem doncs, que es pugui resoldre de manera doncs, eh, no violenta, com dèiem, eh, sense que les armes determinin les decisions polítiques en el País Basc, a Euskal Herria. Doncs avui a Ones de Pau tornarem a tenir en Txelo i Moreno que ens explicarà com està aquest procés i que també ens farà la crònica doncs, mm, ben fresca del de, que ha succeït eh, aquest matí perquè s'ha fet també una declaració avui eh, al Sasso en el que l'esquerra Bertzale s'ha pues, posicionat ja després de la declaració d'ETA, del comunicat d'ETA de la fi de la lluita armada ara escoltarem aquest comunicat, l'àudio d'aquest comunicat d'ETA i aquest matí, com us deia, doncs, l'esquerra Berxaler s'ha posicionat ja després de que eh, ETA fes aquest comunicat i també després de la conferència internacional que es va realitzar el dia 17 d'octubre. El dilluns es feia aquesta conferència internacional per la pau, conferència eh, que també analitzarem avui, i el dijous ETA, feia el comunicat que tot seguit escoltarem. 20 de octubre del 2011. ETA comunica la fi de la lluita armada. Euskadi Cascatasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión ETA considera que la conferencia internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional. En Euskal Herria se está viendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca. La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio, para ellos y ellas nuestro reconocimiento y más sentido homenaje. En adelante el camino tampoco será fácil. Ante la imposición que aún perdura, cada paso, cada logro será fruto del esfuerzo y de la lucha de la ciudadanía vasca. A lo largo de estos años, Euskal Herria ha acumulado la experiencia y fuerza necesaria para afrontar este camino y tiene también la determinación para hacerlo. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad. Gora eskatuta, Gora lortu Aquest és el comunicat firmat per Euskadi Tasca Tassuna, ETA, el 20 d'octubre de 2011. penúltim paràgraf d'aquest comunicat que hemos escoltat. ETA diu, recordo, més, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo. Y a aquest comunicat, com recordava abans, es va fer eh, aquest vídeo del comunicat d'ETA el fa tot just tres dies després de la conferència internacional que es va celebrar el 17 d'octubre a Donostia, a Sant Sebastià. La declaració de a posteriori de la conferència, en el primer punt d'allà, llamamos a ETA a fer una declaració pública de cese definitivo de la actividad armada y solicitar diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto. I pues, ja veiem com les peces es van col·locant, eh, les organitzacions, polítiques, socials, els actors, armats i no armats, doncs van fent els seus comunicats i mm, de moment el ritme és bastant ràpid i també després del comunicat d'ETA de, del dijous dia 20 d'aquest mes d'octubre del 2011 es va produir una manifestació massiva milers de ciutadans i ciutadanes del País Basc es van manifestar a Bilbao això va ser ahir dissabte 23 d'octubre i aquest matí també hi ha hagut una diguéssim, un acte en el que l'esquerra Bertzale ha fet una declaració pública aquest matí, eh, d'avui diumenge 24 d'octubre, a Altsasu, també posicionant-se en relació a la declaració d'ETA i a la declaració de la conferència de Sant Sebastià. Avui parlarem amb la persona que precisament ha, eh, ha fet doncs, de portaveu de l'esquerra Bertzale al eh, Chasso per compartir doncs, a, eh, aquest comunicat i doncs, no val la pena que l'escoltem eh, es pot trobar a euskalerria.com o a gara.net però millor que parlem directament amb ell i quan ens truqui doncs li comentarem quina ha sigut la seva valoració i com com veu doncs, la situació en aquests moments. Jo, ara a títol personal, diria que la declaració que es va fer a Guernica el 25 de setembre d'aquest mateix any, del 2011, és més transcendent, diguéssim, que la declaració que, que ha fet avui l'Esquerra Bertzale. I avui, al llarg de la conversa amb en Txelo i Moreno, intentarem doncs, eh, explicar això, si és que ja està d'acord, però jo crec que la, la declaració històrica de Guernica un mes abans, no arriba a un mes abans de, de la declaració de la, de la fi de la lluita armada per part d'ETA, doncs eh, anticipa ja moltes coses d'una manera molt clara i per tant, doncs, mm, bé, tot, tot això, eh, com, com ja vam explicar, una cosa és el que es diu públicament i l'altra és el que s'ha acordat i, i s'ha negociat internament entre doncs, la, els diferents actors i organitzacions que participen en aquest procés de, de resolució de, del conflicte eh, armat al País Basc. Eh, en fi, eh, deixem aquí aquesta primera presentació. Després entrarem una mica a parlar de la conferència de Sant Sebastián, la conferència internacional celebrada a Donosti, i eh, esperarem la trucada de Txelo i Moreno. Seguim a Ones de Pau, programa per la desmilitarització i el desarmament a Contrabanda FM tots els dilluns en horari de redifusió a partir de les 7 del matí i els divendres en horari de segona redifusió a partir de les 9 i mitja del vespre. Avui som en directe diumenge 23 d'octubre. mentre esperem doncs, a poder parlar amb en Xelui Moreno, us recordo una vegada més que el 11 de setembre es de Pau va fer la difusió d'una entrevista que va gravar el dia abans, el 10 de setembre, a l'estudi 2 de Contraband FM amb en Xelui Moreno i en Nico Moreno, portaveus de l'esquerra Bertzale. Com us deia, avui parlarem amb el primer, amb Xelui, que és eh, la persona que ha fet doncs, la lectura del comunicat aquest matí a Sasso per acabar de posicionar-se en nom de l'esquerra Bertzale davant de aquesta, doncs, aquest nou comunicat d'ETA de la fi de la lluita armada, que també ho haurem de matisar i, i ens haurem de preguntar si això doncs, eh, quina transcendència té i si ja és definitiu perquè evidentment té un llarg, un llarg procés, tot i que les coses van ràpid, perquè s'han de fer l'entrega d'armes, eh, han d'haver-hi doncs, reunions estratègiques, però eh, en qualsevol cas veiem com tot això mm, està doncs, bastant consolidat, eh, especialment amb, amb, eh, amb el, a partir del moment, que també ho hem de recordar, del mes de gener del 2011, quan ETA doncs, fa el comunicat de l'alto al foc, permanent eh, i verificable per la comunitat internacional. Precisament la conferència del 17 d'octubre, del dilluns passat, a Donosti, pues, eh, va estar organitzada per l'Ocarri i aquest grup de contacte inter internacional encapçalat per Brian Curry. del programa a onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org podeu descarregar-vos eh, aquest àudio del programa número 135 amb l'entrevista als eh, portaveus, a dos dels portaveus de l'Esquerra Bertzale, Txelo i Moreno i Nico Moreno, que com us deia vam difondre l'11 de setembre d'enguany i també els dos programes de del 23 de gener i el 30 de gener en els que parlem de el nou escenari per la resolució del conflicte armat a partir de l'alto al foc que va fer ETA el mes de gener. I, com us dèiem, aquest llibre, Medio siglo de història, ETA, 1958-2008, del Iker Casanova i que publica l'editorial Xalaparta. Bé, doncs posem una mica de música i espero doncs, poder ja compartir l'entrevista amb en Chelo i Moreno fins ara mateix. Europasatu ondoren asko da postikan Europasatu ondoren ez dago esirikan omen da adua nik ez da polizirikan Etena jarri libre izakia ez ditan Gizonak izona etxan bizitzaren borroka Gordin sartu ondoren asko da bizkostikan Europa sartu ondoren ez dago esirikan Ez tomen da atuan ez da polizirikan Dendena jarritan libre gizakia ez dikan Nota askatasuna kaldu da musika Zerrek ez ditu aplika Afrika, Afrika Maitasuna astu da beti kamika Nortu gintarria aplika Afrika Entzuten dugun beti gaietan tanotxat Kontuekin da gure kanta hotza Ez zuten dugunetik albo beste nitza Alaitu egin da gure bihotitza Bé, doncs, eh, mentre esperem poder parlar amb en i Moreno, el que farem és escoltar la gravació del vídeo de eh, el comunicat que ha fet l'esquerra Sale a Sasso eh, aquest matí del 24 d'octubre del 2011. Espero que després puguem parlar amb ell si és que no hi ha hagut cap inconvenient allà a Euskal Herria i, i podem fer la, la connexió com estava previst i com havíem acordat. Us deixo, doncs, amb la veu de Txelo Moreno, en aquest cas gravada, de la declaració que s'ha pogut escoltar aquest matí a Sasso. Entzuten dugunetik haien tantan hotxa Entzuten dugunetik algo beltzen itza Mama, zamba, zamba, funda Entzuten dugunetik haien tantan hotxa En noviembre se cumplirán dos años desde que la izquierda Bertzale hizo pública la resolución Zutik Euskal Herria en Alsasu. La izquierda Berchale ha querido volver al SASU el día de hoy para recordar el camino recorrido y para tratar los retos principales que tenemos de cara al futuro. Este, este cambio de calado que supuso la resolución Zutik Euskal Herria no hubiera sido posible si las condiciones creadas durante 50 años de lucha, siendo la condición principal el fracaso del marco jurídico y político creado para asimilar Euskal Herria. En consecuencia, teníamos ante nosotros la necesidad de dar nuevos pasos, de ofrecer una hoja de ruta completa a esa mayoría social que demanda la palabra y la decisión de Euskal Herria, y es lo que hizo hace dos años la izquierda Berchale. Subrayamos dos prioridades. Por un lado, agrietar la estrategia de bloqueo tanto del Estado español como del Estado francés. Y por otra, la unión de fuerzas de los diferentes sectores abertzales de nuestro país y planteamos dos receptores principales de nuestra apuesta el pueblo, la ciudadanía vasca y la comunidad internacional. Todo este tiempo hemos actuado en base a estos principios, situando la confrontación en, parámetros democráticos, llevando a los Estados al terreno en el que son más débiles. Y hemos dibujado, en base a los movimientos unilaterales, una nueva situación política. Hoy ha llegado la hora de valorar los resultados en el plano de la solución por un lado tenemos el acuerdo de Guernica, que ha mostrado bien a las claras la voluntad de la mayoría social de este país para solucionar el conflicto tal como se subrayó el día de ayer con la manifestación multitudinaria de bilbao que demuestra que la ciudadanía de este país ha dado un paso gigante para impulsar los nuevos tiempos. Queremos aplaudir la adhesión y el compromiso que ha mostrado la ciudadanía de forma masiva, adhesión y compromiso que entendemos serán claves también en el futuro. Por otro lado, los agentes internacionales pusieron en marcha la Declaración de Bruselas, crearon después la Comisión Internacional de Verificación y este pasado lunes han puesto en la conferencia internacional las bases para la solución integral del conflicto, abriendo un nuevo tiempo político para este pueblo. En esta hoja de ruta debemos hacer especial mención, cómo no, a las iniciativas adoptadas por ETA, porque han resultado fundamentales para situar la solución democrática del conflicto, tanto en la agenda internacional como en la de Euskal Herria. Además, ha dejado en manos de la mayoría social que impulsa el Acuerdo de Guernica y de la Conferencia Internacional la decisión histórica del final del ciclo armado adoptado esta misma semana. En cuanto al desarrollo del proyecto estratégico, hacemos el siguiente balance. Firmamos con Euskal Cartasuna el acuerdo Lortuarte y posteriormente se sumó alternativa al acuerdo Euskal Herria eskeretik primordiales en este proceso puesto que sientan las bases de una colaboración permanente con otros sectores. Las elecciones municipales y forales de Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa trajeron unos resultados espectaculares que situaron a la unión de fuerzas soberanistas e independentistas en la mediana política, volcando el mapa institucional de Euskal Herria. En resumen, el camino recorrido por Zutik Euskal Herria ha sido difícil, pero espectacular, y ha demostrado una capacidad inmensa para transformar la situación política de raíz. Los acontecimientos de esta misma semana lo demuestran. No tenemos ninguna duda, y lo decimos sin fanfarronerías, que la izquierda Berchale ha acertado de pleno con la implementación de su estrategia. Con todo, tras décadas de lucha, la izquierda Berchale ha entrado por la puerta principal en estos nuevos tiempos con el camino bien marcado para la resolución democrática del conflicto, con grandes avances en su apuesta estratégica para la consecución de una escalería independiente y socialista, y con la credibilidad ganada ante nuestro pueblo. Con este bagaje, y una vez culminada la trayectoria de estos dos años, a la izquierda Berchale le ha llegado la hora de concretar la resolución su Euskal Herria y hemos puesto manos a la obra estos últimos meses con nuestra base social pueblo a pueblo. A día de hoy tenemos definida la prioridad de cara a este nuevo tiempo ilusionante, la resolución democrática del conflicto. Abordando el conflicto desde sus raíces y dándole una solución democrática, podremos conseguir entre todos un escenario de soluciones definitivas que haga posible materializar todos los proyectos en igualdad de condiciones, también el independentista. En consecuencia, pondremos la prioridad en las dinámicas que busquen la consecución de una nueva situación basada en el reconocimiento del derecho de autodeterminación con el que superar la actual situación de negación y de división territorial para lo que buscaremos impulsar compromisos entre la mayoría social de este país. Entendemos que la negación de la realidad nacional de Euskal Herria y su derecho a decidir es la semilla histórica del conflicto político sin cuya resolución no se podrá alcanzar un marco de democracia plena. El triunfo de la democracia y de todos nosotros y nosotras solo vendrá de la consecución de la palabra y la decisión para este pueblo. Por otro lado, la izquierda Bertale seguirá impulsando el movimiento soberanista e independentista de izquierdas, cuyo objetivo es presentarse como referencia estratégica de todo el sector abertzale. Hemos actuado con la ambición de convertirnos en el principal raíl de la sociedad vasca, desarrollando una visión de país. Y así seguiremos a través de una estrategia y una dinámica de carácter nacional, construyendo euskal en el día a día de la mano de todos aquellos sujetos nacionales que estén por la misma labor. también recabará nuestra atención el desarrollo de un modelo social alternativo. en este sentido la defensa y reivindicación del marco vasco de relaciones laborales y protección social y las iniciativas y políticas en favor del ámbito socioeconómico vasco serán los elementos fundamentales para el cambio político y social. y para todo ello serán nuestras principales herramientas de trabajo las alianzas político institucionales también las sindicales y aquellas que llevaremos a cabo con el movimiento popular tanto para la consecución de nuestros objetivos tácticos aquellos que se refieren al logro de la resolución democrática del conflicto como de nuestros objetivos estratégicos con la vista puesta en un estado independiente y socialista alianzas que deberemos de profundizar en estos nuevos tiempos. para finalizar con la concreción de nuestra estrategia marcada por Zutik Euskal Herria, esta nueva fase política necesita una izquierda berchale nueva. La izquierda berchale debe renovarse para actuar de la mejor manera posible en la nueva fase. En este camino será muy importante el proceso de debate para la constitución de la nueva organización política denominada SORTU. En consecuencia, la izquierda berchale está preparada para avanzar en este nuevo tiempo y viene con las tareas hechas Sabemos que serán grandes las dificultades, que los Estados seguirán en la estrategia de la negación, pero entendemos que, tal como pudimos constatar ayer en Bilbo, el impulso popular va a resultar imparable. Ahí está la clave del éxito, ahora y en el futuro, en el compromiso, en el compromiso del pueblo hacia el pueblo, el compromiso que también pedimos a los demás agentes de este país, pero sobre todo el compromiso que nos exigimos a nosotros y a nosotras mismos en primera persona de todos y todas los que hoy comparecemos aquí. Con Zutik Euskal Herria como hoja de ruta y el compromiso en el corazón, la izquierda Berchale va a seguir avanzando en defensa de una escalería libre y en paz. Para finalizar la presentación de hoy, queremos comunicaros que este próximo 29 de octubre vamos a realizar un acto nacional en Iruña, en la sala Refena, y llamamos a acudir a nuestra base social para que comparta con nosotros y nosotras los objetivos y la apuesta política desde el compromiso con Euskal Herria. Esa será, para finalizar, nuestra siguiente, nuestra siguiente gran cita a la que estáis todos y todas invitados. Bé, doncs aquesta eh, era la veu de Xelvi Moreno fent aquesta declaració aquest matí del 24 d'octubre a Chasso, en nom de l'esquerra Bertzale. Bé, destacaríem potser dos frases eh, la referència a aquesta nova esquerra Bertzale, la necessitat de pues, transformar l'esquerra Bertzale o, mm, bé, mm, textualment diu eh, que és necessària una nova esquerra Bertzale. Ens agradaria poder parlar amb en Xelio Moreno perquè ens expliqui això, com també les possibilitats reals d'aquest estat independentista i socialista pel qual també aposta l'esquerra Bertzale i, i part de la població d'Euskal Herria. Dic que m'agradaria que en Xelo Moreno ens ho pogués matisar tot això i explicar molt més, però molt em temo que eh, hi ha hagut algun malentès o algun problema d'última hora perquè havíem acordat que ens trucaria a les 11 i 10 ja doncs, són dos quarts passats, són les 11 i 35 de la nit i per tant em penso que ha fallat alguna cosa i no tindrem amb nosaltres en Xelo Moreno com estava previst en fi, en, mentrestant tenim suficient material per compartir mm, no perdem l'esperança de que ens truqui o de que el puguem localitzar perquè nosaltres no, no el podem localitzar he provat de trucar-lo jo però mm, no hi ha manera i per tant anem a veure què passa mentrestant doncs seguiré amb algun àudio més i amb més informació que tingui per aquí a mà per poder-la compartir som a Ones de Pau i estarem fins a les 12 i mitja de la nit en directe a Contraband FM. Lan bat hartu behar du Gauzer bainbazkal zeko Inorken hau hartu nahi Arrotza nahi zeleko kaletan abestu dut nere herriko kanta jendea zerbait utzi du goizeko euri artia. ez bi ari bili Neskatxak di Obeki hemen bizi Ubiok elkarrekin Batzuetan galdetzen diot neure buruari zertarako naizen zen hemen. Zer gaiti kari naizen betiro kezkatzen, Ekainan aurrera joan behar du Bide hartu arte Bakarrik izan behar du Hori bitxi arte Eta egunon batia Poziki kusiko du Iguzkia gertzen Goizeko euri artian Doncs anem a, a recordar com acabava aquella entrevista que vam difondre a Contraband FM l'11 de setembre d'aquest mateix any, 2011 una entrevista que va gravar Unes de Pau el dia abans, el dissabte 10 de setembre i que acabava de la següent manera Una última pregunta y con una traducción, por favor, Chelui, nos das un último mensaje en euskera y luego Nico lo traduce o viceversa, como queráis, por favor, así tenemos también la última <laughs> último mensaje. Bueno, pues yo, <laughs> te, voy a decir una frase además que va, muy atada presidente al 20N, a todo el sufrimiento y a todo el trabajo. Es una frase que dijo Josu Muguruza, asesinado en, Madrid, un 20N, y dijo, esfortzua eta apostoak merezi dute, bidian lan utzi dugunagatik bidean geratu dien lagunengatik eta de bulaco. Que el esfuerzo y, la, y la apuesta merecen la pena mm, por la gente que, ha luchado, por la gente que se ha quedado en el camino y porque además tenemos razón. Y esto viene a cuento también, ayer estuve en Vilanova y, había una canción que después me, comentaron que era del Villac que decía, mm, por esto no, se jugó la gente la vida en la transición o antes después del posfranquismo por esto la gente no padeció cárcel por esto la gente no padeció exilio y por esto era el, estado pues, eh, que estamos viviendo ahora, ¿no? De corrupción, de especulación, de aprovechamiento de una clase política corrupta, Yo creo que por eso no luchó la gente contra Franco, para tener lo que hoy tenemos, sino que luchó por tener una sociedad mucho más justa, socialmente mucho más justa y mucho más libre. Mm. Permitidme que abuse un poco. Os hago dos preguntas finales. Una, ¿qué le diríais a ETA y qué le diríais al gobierno, sea cual sea, PP o SOE, eh, el que salga en noviembre las nuevas elecciones? Y también lo hacéis en euskera y la traducción, porfa. Primero, mensaje para el gobierno y luego mensaje para ETA. Al gobierno, al nuevo gobierno, sea quien sea, quien sea euskera, eh, porfa, Nico. desaprovecha tu aukera. Aukera badau, konpontzeko eta honekin no kira dugu. Mm, que no desaproveche la oportunidad porque hay oportunidades para la paz, hay oportunidades para avanzar y además con esto ganamos todas y todos. Y Chelo el mensaje... Eh... ¿El tuyo era para el gobierno? Sí, vale, para... Pues, eh, mensaje para ETA mientras te lo piensas, me hubiera gustado mucho saber eh, las posibles negociaciones que ha habido entre la izquierda de y, y la organización de eh, armada de ETA en, este proceso. Supongo que en su brazo político, pero bueno, eso daría para otro programa. Entonces, el, último mensaje, eh, en este caso dirigido a ETA. Joder, es que <laughs> eso se a es que... Ni que está ahí de abuela? Eh? de <laughs> abuela? Es... jo, es que es, Está que Bueno, habéis hecho muchos comunicados. No, es que no sé lo que decir, de verdad. Es que una frase, una frase... En te saldrá. Pero una frase no sabría que, decir una frase, porque habría que hacer una retaila, ¿no? De, porque, no sé, yo creo que eh, he tallado unos, unos cuantos pasos y además lo que le hemos pedido lo ha hecho, que era lo, más importante, ¿no? de adelante lo que se le puede pedir a ETA si, ya ha declarado su tregua no cobra el impuesto revolucionario por lo tanto no, recibe dinero eh, ¿qué se le puede pedir más? es que que qué está aquí esan etari? Eh, está aquí, va a etari Está indican indikan, ez dakit jarraitu horrela, jarraitu prozesuaren alde jarraitu tu eh, hori apustuan o sea, yo les diría seguir eh, seguir así como, como, como estáis apostando por el proceso apostando por, por eh, eh, o sea y siguiendo como como hasta ahora no pues en tregua verificable y, teniendo paciencia también ante ante el, ante el gobierno no mm. Muy bien, pues muchísimas gracias Chelui Moreno y Nico, portavoces de la izquierda Berzale, en Barcelona estos días, este fin de semana eh, de, la Diada de Cataluña, mañana, porque hoy estamos grabando pues, eh, esta entrevista en el Estudio 2 de Contrabanda. Gracias por aceptar la invitación de Unas de Pau y mucha suerte. Pues mira, es que yo y comida pena a ti. gracias a vosotros por la, por la invitación. Doncs aquesta era l'entrevista de l'Ones de Pau 135 que vam emetre l'11 de setembre amb en Xelue Moreno i en Nico Moreno. Avui esperàvem la participació d'en Xelue Moreno. No sé, és que vam, vam anticipar, no sé si és que vam anticipar amb massa temps doncs, aquesta entrevista i, i se n'ha oblidat, senzillament, que això pot passar, que som humans, i pues, com hem pogut escoltar, en Xeli Moreno es trobava aquest matí a eh, Chasso fent aquesta declaració unitària de l'esquerra Bertzale o de gran part de l'esquerra Bertzale i doncs vés a saber doncs, eh, mm, se li haurà oblidat <laughs> o eh, hi haurà algun problema personal en qualsevol cas tenim aquesta entrevista que la vam gravar a, eh, al, set, al setembre, com us deia, i que la podeu escoltar al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org Bé, i tot just una setmaneta després d'aquesta entrevista que vam compartir amb els portaveus de l'Esquerra Bertzale, el dia 25 de setembre es produirà aquesta nova declaració, aquest nou comunicat de l'esquerra Bertzale, que jo he considerat eh, molt més important en quant al contingut que el que s'ha fet avui al Tsasso, però evidentment doncs, la importància d'avui és que és, la, eh, mm, bueno, e, és posterior a, a la declaració de la fi de la lluita armada per Pardeta, i per tant dins d'aquest context doncs, és més important que la declaració de Guernica però en quant al contingut diguéssim que és doncs, més important perquè és una fulla de ruta per utilitzar aquesta paraula tan, doncs, tan usada en, en els processos de resolució dels conflictes armats és una, és una fulla de ruta on es detallen moltíssimes coses que a partir d'ara doncs s'hauran de començar a negociar o si és que no s'han començat a negociar ja en part mm, per tant si, si voleu continuar eh, amb el programa ara escoltarem aquest àudio de la declaració històrica de Guernica del 25 de setembre del 2011. para un escenario de paz y soluciones democráticas. Euskal Herria está viviendo la posibilidad de encauzar el conflicto y la confrontación violenta hacia un escenario de paz y soluciones democráticas. En esa dirección se deberá sentar, en primer lugar, una situación de no violencia, con garantías, y un primer estadio de normalización política en base a los siguientes contenidos la declaración de ETA de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos, permitiendo la actividad y el desarrollo de todos los proyectos políticos, considerando que el reconocimiento y la protección, sin excepción alguna, de todos los derechos humanos es la base fundamental de los mismos en este sentido, exigimos la derogación de la ley de partidos políticos al constituir un instrumento jurídico sobre el que se sustentan las vulneraciones de derechos fundamentales. La desaparición de todo tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones y torturas contra toda persona por razón de su actividad o ideología política. El cese de la política penitenciaria que se sigue contra los presos y presas políticas vascas planteada hasta ahora como parte de estrategias de confrontación y la adopción de las siguientes medidas como primer paso del camino hacia la amnistía, que conduzca a la ausencia total de presos y presas y exiliados y exiliadas, a consecuencia del conflicto político. Traslado de los presos y presas a Euskal Herria, finalizando la práctica de la dispersión. Liberación de presos y presas con graves enfermedades concesión de libertades provisionales a todos los presos y presas preventivos pendientes de juicio en prisión, concesión de libertades condicionales a todos los presos y presas penados que hayan cumplido los requisitos legales, aplicación sin restricciones ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos, derogación de la legislación que impone 40 años de condena, la revisión de los procesos judiciales contra personas y estructuras organizativas derivados de su actividad política, la derogación de jurisdicciones, de tribunales especiales, de toda legislación de excepción y con ella la desaparición de la incomunicación, el levantamiento de las medidas restrictivas y o prohibitivas en su actividad política impuestas a militantes y organizaciones independentistas, impulsar la participación de agentes internacionales a fin de verificar que no se produce ninguna vulneración de derechos humanos. Las organizaciones políticas, sindicales y sociales demandamos a ETA y a los gobiernos español y francés la toma de las decisiones e iniciativas que permitan configurar un escenario de esta naturaleza, un escenario de no violencia con garantías y de normalización política progresiva. Asimismo, las partes firmantes consideramos que en el marco de un proceso de estas características, donde se haya consolidado ese escenario de paz y normalización política suficientes, será imprescindible activar espacios de diálogo y negociación política para probar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto. Ese proceso de diálogo y negociación política se tiene que sustentar en los siguientes principios y contenidos. El diálogo y la negociación en todos los ámbitos se regirán por compromisos establecidos en los llamados principios Mitchell. Uso de medios exclusivamente democráticos y pacíficos para, resolver las cuestiones políticas. Oposición a cualquier intento de utilizar la fuerza o amenazar con utilizarla para influir en el curso o en, o en los resultados alcanzados en las negociaciones multipartitas compromiso de respetar los términos de cualquier acuerdo alcanzado en las negociaciones multipartitas, así como de recurrir solo a métodos exclusivamente democráticos y pacíficos para tratar de modificar cualquier aspecto de estos acuerdos. El proceso de negociación para la obtención de acuerdos políticos será patrimonio exclusivo de los agentes políticos, sindicales y sociales. Los contenidos del diálogo político buscarán un acuerdo incluyente entre todas las culturas políticas del país sobre el reconocimiento tanto de la realidad nacional vasca como del derecho a decidir y el respeto a la voluntad popular democrática sobre el modelo jurídico institucional interno y sobre el tipo de relación con los estados español y francés, incluida la independencia. Necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias. Hoy por hoy, como consecuencia del modelo social existente, la participación de los hombres y mujeres no es igual. Por ello, las mujeres deben ser sujeto activo de la solución, ya que no son ajenas al conflicto político. Todos los postulados abordados en este documento son asumidos por las organizaciones políticas, sindicales y sociales firmantes del mismo, que se comprometen a cumplirlos y dar traslado de los mismos a agentes internacionales y a trabajar en la activación popular de la sociedad vasca para que su, ciudadanía los haga suyos y se sitúe como única garante de la evolución del proceso de solución democrática. Euskal Herria, 25 de septiembre de 2010. That day there was a great demand for sailors from the colonies, from Frisco and from France. So I shipped on board a limey Martha Hotspur and got paralytic drunk on my advance. Oh, Paddy lay back, oh, Paddy lay back, take him the stack, take the stack, take a turn around, the captain he will fall. About ship station, boys be handy, Home we're bound for around the hall sleeping Canadian woods we bet from one white Ireland flown. Great is the land we tread, but yet our hearts are with our own. And here we leave the shanty small like days the autumn day. We toast all Ireland, dear all Ireland, Ireland boys hooray. Ireland boys hooray, hey! Ireland boys hooray. Hey! We toast all Ireland, dear all Ireland, Ireland boys hooray. As I rode down to Galway town to seek for recreation on the 17th of August, my mind being elevated there to be sent over the tickets at the station. The eyes began to Doncs abans d'escoltar aquesta música irlandesa que la tenia preparada per preguntar-li a en Moreno pues, doncs, què pensava de el referent irlandès de la resolució del conflicte armat a Irlanda del Nord i, i bé, pues, doncs, eh, com us deia i com ja abans sumava doncs, ha fallat alguna cosa i no tindrem la participació d'en Xeli Moreno en directe avui 24 d'octubre aquí a, al programa Dones de Pau però bé, anirem sumant contingut que pugui improvisar rescatant material que ja hem publicat la veritat, la veritat és que el blog tenim bastant contingut al blog del programa i bé, això potser si us heu connectat doncs, ho haureu llegit, us, haureu descarregat algun PDF, haureu escoltat l'entrevista que, com us deia, vam compartir a, al setembre d'aquest mateix any, del 2011, amb el mateix Chelo Moreno i amb en Nico Moreno, i també amb aquests monogràfics, aquests dos monogràfics que vam fer el mes de gener, el programa Dones de Pau 103 i 104, del 23 i 30 de gener d'aquest mateix any, on fèiem doncs, una mica de repàs històric Mm, de com doncs s'obria eh, aquest nou escenari, aquest nou procés per a la resolució del conflicte armat a partir de l'alto al foc que va fer ETA el, el mateix mes de gener. Ara ja sabem que ha eh, decidit fer un comunicat encara més transcendent, si és que no definitiu. Jo crec que no, que hi haurà més comunicats d'ETA, per concretar moltes coses, però sí que aquest és el que moltes persones estàvem esperant, especialment al País Basc, a Euskal Herria, amb doncs, aquest cese de la fi del que és la lluita armada i que en aquest paràgraf del mateix comunicat d'Euskadi Tascatasuna es diu que ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada y que ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. Bé, doncs abans de, Uh, com us deia, de, de, <clears throat> de la música irlandesa que hem posat, hem escoltat a un altre portaveu de l'esquerra Bertzale amb aquella declaració també històrica a Guernica del 25 de setembre del 2011 que tot seguit doncs, eh, uh, entrarem a, a recordar i a sobrellar remarcant alguns d'aquests aspectes que, com, com deia, és una fulla de ruta prou clara i ambiciosa per la solució, la resolució o com a mínim per la transformació, que això ja està clar que s'està donant, per la transformació d'aquest conflicte armat al País Basc. Sense anar més lluny, eh, avui mateix a Xelio Moreno, com a portant de l'Esquerra Bertzale, feia aquesta declaració en la que demanava pues, eh, la mm, recreació, la que deia que l'esquerra Bertsaler eh, s'havia pues, de, de renovar i per tant això també ja s'ha donat amb aquest procés des dels últims mesos començant per la declaració de, a favor de aquest posicionament doncs, no violent per la resolució del conflicte però també amb el que ara anirem concretant a partir d'aquesta declaració de Guernica. ètnica, que en castellà, perquè això doncs, s'ha doncs, publicat en castellà i en euskera, eh, es titula Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas. Bueno, com que ja hem escoltat la mateixa declaració textual que, que tinc aquí a l'ordinador, doncs tampoc la llegirem tota, però sí que com deia, remarcarem el que són doncs, els punts potser mm, més importants en el procés de diàleg i negociació. El procés de diàlogo i negociació política que se tiene que sustentar en els següents principis, en los siguientes principis i contenidos, com ara repetirem. diálogo y la negociación en todos los ámbitos se regirán por compromisos establecidos en los llamados principios Michel. Mitchell, principios Mitchell. Això és el que aquest grup de contacte internacional, sobretot, eh, s'encarregarà de desenvolupar i facilitar. Com deia, el, el grup internacional de contacte, que eh, s'encapçala visiblement per eh, Brian Curry, doncs és la, diguéssim, organització o el grup coorganitzador, juntament amb l'Ocarri, d'aquesta conferència internacional que es va celebrar el dilluns 17 d'octubre a Donostia, a Sant Sebastián, i que propiciaria la declaració de la fi de la lluita armada per part d'ETA amb el comunicat que ja hem escoltat i que es va difondre el mateix dijous tot just tres dies després d'aquesta conferència internacional. Bé, doncs els principis Mitchell són els següents. Uso de medios exclusivamente democráticos y pacíficos para resolver las cuestiones políticas. oposición a cualquier intento de utilizar la fuerza o amenazar con utilizarla para influir en el curso o en los resultados alcanzados en las negociaciones multipartitos y compromiso de respetar los términos de cualquier acuerdo alcanzado en las negociaciones multipartitas, así como de recurrir solo a métodos exclusivamente democráticos y pacíficos para tratar de modificar cualquier aspecto de esos acuerdos. I un altre d'aquests principis del de diàleg i la negociació política, aquests principis que doncs ja han acceptat molts dels actors i organitzacions polítiques, socials i sindicals que participen directament d'aquest procés són també que el proceso de negociación para la obtención de acuerdos políticos será patrimonio exclusivo de los agentes políticos, sindicales y sociales. Jo no sé si aquí queda marginat algun grup, eh, alguna part de la població, de la ciutadania d'Euskal Herria, però mm, hi ha aquests tres agents que diuen aquests grups eh, que defineix com polítics, sindicals i socials. També los contenidos del diálogo político buscarán un acuerdo incluyente entre todas las culturas políticas del país sobre el reconocimiento tanto de la realidad nacional vasca como del derecho a decidir y el respeto a la voluntad popular democrática sobre el modelo jurídico institucional interno y sobre el tipo de relación con los estados, incluida la independencia. y como último principio en aquest cas del diálogo y las negociaciones políticas, es la necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias. Com us deia, el, eh, aquest comunicat, Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democràtiques, es feia pública el 25 de setembre del 2011, a Guernica per part de l'esquerra Bertzale organitzacions sindicals i socials i altres organitzacions polítiques també a part de l'esquerra Bertzale també ens hauria agradat parlar amb en Xelui en Xoli Moreno de Sortu de la nova, del nou partit polític diguéssim de, de Sortu i, i quina doncs, quin protagonisme té a partir d'ara en aquest nou escenari des de el dijous 20 d'octubre quan ETA declarà doncs, la fi de la lluita armada i sembla ser que la via democràtica i per tant també entenc que la via electoral parlamentària doncs, és la única via amb tots els esforços eh, i la participació doncs, d'altres grups que doncs, no estan directament representats en el que són els parlaments però sí que la via democràtica implica passar per la via electoral i per tant Sorto i altres partits polítics pues, doncs, haurien de representar les reivindicacions que fins ara feia ETA i que també recolzava en gran mesura a nivell polític l'esquerra que Bé, és una llàstima perquè bueno, hi ha molts dubtes, evidentment, que eh, eh, la configuració de l'estat espanyol avui en dia, tal com està, doncs, es pugui donar aquest procés d'independència o de sobirania territorial a aquest nivell, però eh, bueno, doncs, ens quedarem amb les ganes de poder-li preguntar al portaveu de l'Esquerra Bertxala, que ens havia de trucar avui eh, i doncs, haurem de seguir <laughs> fent les nostres reflexions i de moment per no perdre l'humor i l'alegria com últimament doncs, intentem tenir ben present posarem un, un tema musical d'un grup del País Basc que tenen un tema prou suggerent que es diu Toro 1, Torero 0 aquest grup es diu Vidrio Eta Ochoa així és que anem a escoltar què ens diu aquest grup amb aquesta cançó Toro 1, Torero 0 i continuem amb, amb més contingut. Som a Ones de Pau i estem amatent en directe des de Contraband FM, com tots els diumenges, des de les 11 fins a les 12 i mitja de la nit. Ones de Pau, un programa per la desmilitarització i el desarmament. Vidrio Eta Ochoa, amb aquest tema pues, tan catxondo que es diu Toro 1, Torero 0. abans no sé si quedava prou clar en el, aquesta declaració de, de Guernica on l'esquerra Bertzale pues, es posicionava de manera molt clara i amb, el, i amb, amb uns objectius que ara també repescarem eh, perquè clar, també parlava dels presos i les preses eh, que estan dispersats de la seva alliberació dels que estiguin eh, greument malalts, també la concessió de llibertats provisionals a tots els presos i preses preventius pendents de judici, que estiguin a la presó, també la concessió de llibertats condicionals a tots els presos mm, que han estat penats i que hi hagin complert els requisits legals, l'aplicació sense restriccions ni arbitrarietats de tots els beneficis penitenciaris legalment establerts i la derogació de la legislació que imposa 40 anys de condemna Bé, també haurem d'escoltar les víctimes o els familiars de les víctimes de, doncs, els atemptats que va fer ETA perquè suposo que són doncs, reacis a, a tot aquest procés eh, exigiran madura i bé, mm, doncs, hi ha qui diu que tot això s'ha precipitat entre cometes mm, per les eleccions que estan a la vista d'aquí doncs, tot just un mes i per tant doncs, eh, pel que sigui ha interessat que això es produeixi en aquests moments mm, en relació a, a la importància determinant del de, partit polític que estigui governant des, de, des del govern central espanyol i que sembla ser que mm, no és el mateix les negociacions que pugui fer eh, el Partit, de, el partit Popular i les que pugui fer el PSOE. Mm, són molt semblants amb temes econòmics perquè estan tots molt escurats al centre tant uns des de la dreta com els altres des de l'esquerra si és que <laughs> no s'ha abandonat fa molts anys això de l'esquerra per part del PSOE però mm, potser en, en aquest nivell de, de debats i, i decisions eh, polítiques com són les territorials doncs el PP és, és més rígid del que ho pot ser el PSOE, no ho sé i Mm, podria ser una teoria que això s'hagi doncs, precipitat per que el PSOE pugui sumar punts. En fi, no crec que hagi de sumar punts cap partit en a... Mm, pel fet de que doncs, ara es produeix això, però sí que doncs, és una argumentació que, bueno, que algú podria raonar. En fi, tornem un, tornem un moment als principis Mitchell, perquè, com deia, doncs, mm, potser no quedava prou clar el, de, el total desarme de totes les organitzacions paramilitars, evidentment. O sigui, si no, hi ha, si no es produeix això, mm, no es poden donar doncs, aquests processos de diàleg i de negociació. Per tant, aquí hi haurà d'haver-hi un segon pas que és molt possible que sigui imminent, m'atreveixo a dir, tal com van les coses, i per tant, eh, almenys el primer pas d'entrega d'armes doncs es pugui fer les pròximes setmanes. Aquí quan diu aquest punt del principi Mitchell de el total desarme de totes les organitzacions paramilitares, jo, mitjan broma, mitjan sèrio, preguntaria si la Guàrdia Civil també s'ha de desarmar perquè es pugui donar aquest procés. La Guàrdia Civil, que tot i ser una organització eh, legal, doncs també es pot considerar una organització paramilitar dins de l'estat espanyol per les seves característiques. Tampoc em feu concretar més, perquè no ho sabria dir més. Mm, un tema que està damunt la taula des de fa temps però que no m'atreveixo a, entrar-hi perquè és complex buscar la informació de la Guàrdia Civil però seria interessant mm, fer difusió i denúncia de, de uh, aquesta doncs, bueno, d'aquesta organització Mm, paramilitar, com deia, la Guàrdia Civil, mm, tindrà altres definicions, però aquesta també pot encaixar correctament dins de doncs, el que són les definicions legals d'aquests grups armats. Bé, també al principi Mitchell eh, apunta que el desarme debería ser verificable per una comissió independiente. Entenc que el grup de contacte, que també ha facilitat i coorganitzat aquesta conferència internacional per la pau a Donòstia el 17 d'octubre, el dilluns passat doncs, mm, seria mm, vàlida per fer aquesta verificació mm, no ho sé s'haurà de veure i també apuntar que el, els principis Mitchell també diuen que perquè es pugui donar doncs, aquest procés de diàleg i negociació per resoldre eh, els conflictes armats eh, s'han de recórrer a mitjans democràtics i exclusivament pacífics per intentar modificar qualsevol aspecte del que s'està discutint a les negociacions entre els partits. anem a recuperar aquesta declaració dels de participants de la conferència internacional de Donòstia del dilluns 17 d'octubre. Evidentment, el, el resultat ha sigut immediat, com deia, tres dies després es produeix el comunicat d'ETA d'Euskadi Tascatasuna, on eh, pues, doncs diu eh, aquest cese definitivo de la seva activitat armada i la declaració dels participants internacionals i també dels actors eh, bascos dels actors doncs, que també han participat en les diferents reunions entre partits eh, PNV, Partit Socialista d'Euskadi i l'Esquerra Bertzale amb aquests doncs, actors del grup de contacte internacional doncs, ja, ja han aconseguit el, el que demanaven que és que ETA fes la declaració pública del de, el seu abandó de, de la lluita armada, de l'activitat armada. I, per tant, això ja està aconseguit. Què demanava més? Eh, la conferència internacional. Anem a veure. Bueno, ressaltem el, els últims tres punts. Diu que instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales. Bueno, aquí podríem entrar en qüestions, diguéssim, més ètiques, perquè aquí el que algunes parts, sobretot els familiars de les víctimes, estan demanant és que et d'afegir el comunicat on, on demana perdó. I aquí tornaríem una mica al que ja vam parlar fa temps a, amb aquell llibre del filòsof Slavoj Zizek, on, on parlava doncs, de les diferents formes de, de resoldre els conflictes no? i com el perdó o el càstig podien ser dos maneres de resoldre aquests conflictes. Aquí, per tant, la Conferència Internacional el que apunta és que s'ha de reconèixer el dolor causat i ajudar a curar les ferides personals i socials. Pues, um, demanant perdó pues, és un primer pas. Sense aquest perdó no pot haver-hi reconciliació. I d'aquí aquella frase de ni olvido ni perdón, no? Si no hi ha justícia, si no hi ha aquest eh, procés, que per exemple a Sud-àfrica doncs, van poder mm, bueno, es va poder veure com en els judicis hi havia mm, bueno, és un cas diferent evidentment el de l'apartheid a Sud-àfrica però sí que es, es produïen situacions doncs, que devien ser dures però que també mm, produïen resultats a nivell personal no? Mm, en quant a el que són doncs, a, a aquests eh, eh, dolors, diguéssim, aquestes ferides interiors, més enllà de les físiques, i que es poden curar quan una persona demana perdó. Evidentment, doncs, sabem que això pot implicar rebaixes en les penes, en, en, el, en cas que hi hagi sentència inculpatòria, però sí que la víctima mm, pot reconèixer això i, i pot servir per la reconciliació. La Conferencia internacional también apunta que en nuestra experiencia de resolver conflictos hay a menudo otras cuestiones que si son tratadas pueden ayudar a alcanzar una paz duradera. Sugerimos que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas, así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una nueva era sin conflicto. En nuestra experiencia, terceras partes observadoras o facilitadoras ayudan el diálogo, al diálogo. Aquí el diálogo también podría ser asistido por facilitadores internacionales si así fuese decidido por las partes involucradas. Aquí se apunta también... ...subtilmente... consulta a la ciutadania. No crec que faci referència a una enquesta online per internet mm, i podria ser que apuntessin la possibilitat d'un referèndum. Finalment, estamos dispuestos a organizar un comitè de seguimiento de estas recomendaciones. Doncs eh, podria ser perfectament que la conferència internacional doncs ja hagués fet la tria d'aquest possible comitè de seguiment o els voluntaris internacionals i d'Euskal Herria o inclús de l'estat espanyol de les diferents organitzacions i, i moviments i col·lectius que estiguin en aquesta conferència doncs pot ser que ja estiguin posicionats per fer aquest seguiment en el moment doncs, que sigui necessari i que ETA faci aquest esperat doncs, nou comunicat amb, amb el que és el primer pas per l'entrega d'armes. Evidentment, aquí ja es produiran contactes interns que no es faran públics perquè no s'entregaran les armes un dia per l'altre a qualsevol plaça o a qualsevol magatzem i es comunicarà que ja estan sí que es podria facilitar indicacions d'on es troben doncs, a, a aquests armaments però evidentment doncs, a, el que ha de moure fitxa en aquests moments és el govern i serà el següent pas que sí que es produirà aquesta setmana mateix, esperem, amb un comunicat doncs, ja més concret. Esperem, eh? són, tot són suposicions. Finalment, totes a, eh, tots aquests comunicats, totes aquestes paraules a favor de la resolució no violenta del conflicte armat al País Basc doncs no fan oblidar tot, tota la lluita que hi ha hagut, tota la repressió que hi ha hagut, tota la por, tota la difícil i gairebé impossible convivència, m'imagino, que hi haurà hagut a molts municipis i a, arreu del País Basc, entre els defensors de la independència, ja sigui mitjançant doncs, la lluita armada o amb altres estratègies i mètodes, i els que no són independentistes doncs, eh, haurà sigut bastant dur, hi ha hagut eh, mm, centenars de morts, hi ha hagut centenars de, de persones que eh, han caigut en aquest, en aquest eh, camí, que eh, en principi el 20 d'octubre doncs, acabava per part d'ETA i el que puc fer és recomanar-vos una vegada més aquest llibre de l'Iker Casanova ETA 1958-2008 medio siglo d'història perquè ens explica molt bé els orígens en l'etapa franquista que no té res a veure doncs, amb l'etapa que es produiria a partir de l'any 76 com tampoc doncs, té res a veure eh, amb l'etapa actual Eh, en, el, en la que el capitalisme pues, ha arribat a l'extrem que, que ha arribat i per tant sense defensar la lluita armada sí que el socialisme pues, podria ser mm, perfectament defensable i, i m'imagino doncs, que per moltes persones pues, legítimament és una opció que, per la que poden apostar mm, altres pensem que, que és difícil i, i que és més pràctic crear aquests espais autònoms reduïts a nivell territorial, ara parlo de comunitats petites, més que aquests projectes estatals, tenint en compte doncs, com estan vinculats els estats avui en dia amb totes les multinacionals, tots els interessos econòmics que doncs, eh, els exèrcits eh, i, i els serveis secrets i la policia i els diferents grups i, i cossos de seguretat doncs, s'encarreguen doncs, de mantenir, no? Però, però en fi, és legítim i, i s'haurà de veure. Aquí, Iker Casanova, amb aquest llibre publicat a Xalapart, ens explica molt bé tot aquest procés fins a, a l'últim alto al foc que es trencaria doncs, a, a finals del 2000 i us el suggereixo, el teniu enllaçat a, eh, al web de Xalaparta xalaparta.com si no m'equivoco i també al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org. doncs, eh, com deien, moltes paraules d'esperança, moltes paraules a favor d'aquest eh, procés en el qual doncs, s'aposta doncs, per la resolució no violenta del conflicte armat, però no oblidem doncs, la, tota la guerra de baixa intensitat i totes les víctimes que hi ha hagut, tant per part de l'organització Euskadi Tascatasuna, ETA, com també per part de als cossos de seguretat, seguretat i repressió de l'Estat. Per tant, acabem amb un tema d'Ed Sallac, un altre grup basc que ens parla de Guerra Cigna. Gràcies per acompanyar-nos, contrabandides, contrabandits. Ones de Pau tornarà el proper diumenge en directe a les 11 de la nit i també pots escoltar la redifusió el dilluns a partir de les 7 i el divendres a les 9 i mitja. Gràcies per acompanyar-nos, salutacions i pau a tothom.